macca simore nayi e on saha ruhu o nawi yeesu nder jeerende bele iblisa ina jariɓo ɗum o hoori jammaji capanɗe nayi e ñalawmaji capanɗe nayi caggal ɗum o heyɗi jaribtoɗo o ɓattimo wiimo coto yiiko aaɓi allah yamirɗeɗo kaaɗi o ngon mboro kono o jaabiimo o wi'i ina winda neɗɗo wonaa mburu tan wurata wurata ko kala haala ngummiika e allah cagal ɗum iblisa nawimo to nder wuro seniingo to darnimo dow ceɓɓette galle allah o wi'imo so tawii ko haaɓi allah tiwo payaa e leydi wakkati ene winda o yamirante malaikaji makko kadi maɗi tambe e jooɗi majji woto ama firgitade e haayre o wiimo ina winda kadi a jaribtaako joomiraaɗo allah ma iblisa nayimo kadi dow haayre toownde no feewi hollimo dowlaaji aduna ɗi fof e darje mumen wiimo mami rokke ɗum ɗo fof so tawi a jaɓeesu jande mi o wiimo woɗɗitomi seytaane ngati ina winda ko joomiraaɗo allah ma tan cujjanta te ko kanko tan ndewata ɗon tan iblisa woppimbo e on saha maleykaji battimo goni e sarwude mbo nden o nani yayya jaggama sokam o fayi galile o eggi nazaret o hoɗoyi kafarnaum e dane wenu ndu e nder diwan sabilon kañum e neftali beele ɗum ɗo ko annabi esayi wino ina timma leydi sabilon e leydi naftali diwan dande weendu caggal maaya yordani galile koɗirko ɓe gona yahuda en leñol gonnangol e niɓɓere ngol yii annore mawde wonnoɓe e leydi cakkindi mbeelu maayde ɓe annore yaynima e dow mumen tugginde en yeesu fuɗɗi yeynude ina wiya mbaccoɗe koye mon ngati laamu asaman ɓadima omo yahanno e daande weendu galile he o yii worɓe ɗiɗo miñiraaɗo e mawniraaɗo hono simon biyeteɗo piyerre e andere miñum ina mbeddo mbaala e nder weendu he ngati ko ɓe subalɓe o wiiɓe nde wee e am mi watta on awooɓe yimɓe ɗon tan ɓe goppi saakitaaji maɓɓe ɓe ndewi e makko nde o ɓenni yeeso o yii kadi worɓe ɗiɗo woɗɓe ɓiɓɓe sebede hono yaquba e yohanna miñum ɓe gonno koye nder laana kamɓe e baba maɓɓe sebede aɓe pewno sakitaji maɓɓe o noddi ɓe ɗon tan ɓe goffi laana ka e baba maɓɓe ɓe ndewi e makko o soori galile omo jangina e nder batirɗe omo yeyna kabaru moƴƴo patuɗo e laamu allah o kadi omo sellina yimɓe kala ñabbuli e kala rafiji inde makko mawni e nder siri o addana kala wonduɓe e ñabbuli e muusoji moolaɓe seyɗeneji e yanoɓe koye kañumen e wofɗuɓe o sellini ɗumen yimɓe heɓe nde e makko gila e galila naaɓe ha e diwan cahe sappo naaɓe ha e yerusalem naaɓe ha e yude naaɓe ha e caggal yurdan naa